Глава о врагах интуиции. Понимаю, друг мой, что вам очень хочется уже подойти к практикам, начать тренироваться, и вы уже давно, как жеребец, бьете копытом. Давай, давай! Но прежде чем двигаться дальше и получать максимальные результаты от тренировок, нужно разобраться с тем, а что нам может помешать, с чем мы можем столкнуться во время тренировок. Скажем так, мы сейчас заранее сделаем работу над ошибками и посмотрим нашим врагам в лицо. У нашей интуиции есть несколько врагов. Их нужно знать в лицо и постоянно помнить о них, иначе вы можете бесконечно долго упражняться, оставаясь на уровне блондинки из анекдота. Встречаются две блондинки, одна другой говорит. «Смотрела вчера, как стать миллионером. У них такие вопросы сложные. Вот, например, какова вероятность встретить на улице Гитлера? А. 0%, Б. 25%, В. 50%, Г. 100%. Вторая я отвечает. Очень простой вопрос. Ответ В. 50%. Ой, а как ты догадалась? Но ну, очень просто. Или встречу, или нет. Первый враг интуиции — интеллект, логика. Можно ли увидеть ушами радугу? Нет. Уши имеют одно предназначение. Можно ли слушать музыку глазами? Нет. Глаза имеют другое предназначение. Когда у человека один орган не работает, его заменяет другой орган. Если ваша интуиция не работает, начинает работать интеллект, заполняя пространство своими фантазиями. Заменять то он заменяет, да только как попало, потому что ум имеет свою область применения, отличную от области интуиции. Возьмем такой пример. Увезем кошку, собаку и человека за несколько сотен километров в глушь, где нет людей, дорог и указателей. Какова вероятность, что они вернутся назад? Кошка — самое далекое живое существо от человека. Она считает, что эти двуногие, которые живут на ее территории, платят ей дань. Она терпит этот обслуживающий персонал, который ее кормит, чешет, гладит. Собака уже человеченное животное, она намного ближе к человеку, она воспринимает себя членом семьи. И что мы видим? Кошка, которая имеет очень низкий интеллект, легко вернется назад. Собака, которая умнее кошки, через несколько километров начнет блуждать. А человек со своим высокоразвитым умом на третьей поляне запутается окончательно. То, что подсказывает интуиция, логика безжалостно затирает. Поэтому в большинстве случаев мы попадаем в те ситуации, в которые меньше всего бы хотели попасть. Полную власть над нашим сознанием держит логика, опирающаяся на факты, которые были в прошлом, даже не на факты, а на их интерпретацию, обмотанную эмоциями. А интуиция, которая знает, как будет на самом деле, находится у нас на положении Золушки. Понимаете, в какой дурацкой ситуации мы находимся? Теперь понимаете, для какой цели wypuszczone... Samo jak każdego ranka. Chyba już wszystko w normie. Właściwie to jestem trochę głodna. Kazał mi odczekać godzinę, a zanim zaserwował usadzone przez siebie jajka, dał wielką szklankę wody. Nic mi już nie dolegało. Byłam tylko odrobinę rozbita, bo wstawałam w środku nocy. Włączył CNN. Byliśmy tu tacy odcięci od świata, że nawet gdyby wybuchła trzecia wojna światowa, nic byśmy o tym nie wiedzieli. Usiadłam mu na kolanach i rozleniwiona oparłam głowę o jego ramię. Po pewnym czasie znużyło mnie oglądanie wiadomości, więc obróciłam się, żeby go pocałować. Podobnie jak rano, kiedy się poruszyłam, brzuch przeszył mi ostry ból. Odskoczyłam od Edwarda jako parzona. Tym razem nie miałam szans zdążyć do łazienki. Musiał wystarczyć kuchenny zlew. Edward znowu podtrzymywał mi włosy. Może powinniśmy popłynąć do Rio i iść do lekarza? Zaproponował z troską w głosie, kiedy płukałam usta. Pokręciłam przecząco głową i podreptałam w kierunku korytarza. U lekarza na pewno nie ominąłby mnie jakiś zastrzyk. Jak umyję zęby, od razu poczuję się lepiej. Odświeżona zabrałam się do wybebeszania walizki. Wiedziałam, że Alice spakowała mi niewielką apteczkę, bandaże, środki przeciwbólowe. А им как-то в шутку сказал, «Ребята, от первых ста тысяч дохода, которые получите при помощи интуиции, 10%...» Gdybym uspokoiła swój żołądek, uspokoiłabym i Edwarda. Miałam taką nadzieję. Zanim jednak znalazłam Pepto-Bismol, natknęłam się na coś innego. Charakterystyczne jasno-niebieskie pudełeczko. Wyciągnęłam je z walizki i wpatrywałam się w nie przez dłuższą chwilę, zapomniawszy o Bożym świecie. A potem zaczęłam liczyć dni. Raz. Drugi. Charlie czekał na mnie. похоже на застывшую гору всякой всячины. Там и бриллианты, и мусор, и яд, и шелуха, и сто тысяч чего попало. А сознание мастера с каждым годом становится чище и эластичней. У обычного человека из горы цемента Zastygł przerażony. Spróbowałam wyobrazić sobie, jak wyglądam. Czułam, że nie mam w sobie chęci do życia. Musiałam przypominać siebie samą sprzed paru miesięcy. Nic dziwnego. начнете интуитивно заходить в те места, где есть ответы на ваши вопросы. Когда вы начнете что-то творить, к вам начнут присоединяться. Charlie otoczył mnie ramieniem i pomógł mi wysiąść z samochodu. Tego, że jestem przemoczona do suchej nitki, zdecydował się nie komentować. Więc jakbyś to opisała? Spytał, kiedy znali... U меня кулак сжатый. Ничего не раскрывал, ни одного пальца, а ответ родился. Это наглядный пример работы нашего... Nie byłam świadoma tego, że dygoczę. Sam Julej zakazał Jacobowi zadawać его вообще не колышет. Путем мышления вы часто себя уводите в сторону. Всегда говорю, что человек jak twierdzi. Jacob. Ujął to inaczej, ale do tego się to chyba sprowadzało. Ojciec zmarszczył czoło. Naprawdę wierzysz, że z tym Julejem jest coś nie tak? Jestem tego pewna. Jacob nie chciał zdradzić mi żadnych szczegółów, więc jakieś są. Coś przede mną ukrywa. Zerknęłam na podłogę. U mych stóp tworzyła się kałuża. Pójdę się przebrać. Jasne, ja. или за вашу жизнь, родители, учителя, знакомые и незнакомые. Человек, к сожалению, больше расположен к плохому. У меня тоже бывали такие моменты, когда ясно знал, что произойдет, что за человек пришел и так далее. Но этот голос подавлялся умным интеллектом, терпение и практика, дорогие мои. Со временем ваше чувство должно развиться до такой же точности, как глаза. Это может вызывать побочные эффекты. Когда вы видите одну картинку, а слышите другие слова. Например, красивая женщина, со вкусом одетая, вдруг беспричинно начинает ругаться, как сапожник. Вы ощущаете внутренний расколбас. Точно так же, когда интуиция говорит одно, а ум другое, у вас начинается тихая паника, потому что непонятно, кому верить. Чужой... С Джейкобом только przyjaciółmi. Cóż, jeśli tak było, czemu od razu mi o tym nie powiedziałeś? Nie, Billy, sądzę, że nie wyssała sobie tego z palca. Bo znam moją córkę, jeśli upiera się, że Jacob wyglądał wcześniej na zastraszonego. Przerwano mu w połowie zdania. Kiedy na powrót zabrał głos, po raz drugi stracił nad sobą panowanie. Co masz na myśli, mówiąc, że nie znam mojej córki tak dobrze, jak mi się wydaje? Wysłuchawszy odpowiedzi Billiego, zniżył głos do szeptu. Nadstawiłam uszu. Jeśli sądzisz, że poruszę przy niej ten temat, to się grubo mylisz. Dopiero co się po tym otrząsnęła i moim zdaniem głównie dzięki Jacobowi. Niezależnie od tego, co chłopak kombinuje z tym waszym cudownym samem, jeśli odrzuci małą i na powrót wpędzi ją w depresję, to będzie miał ze mną do czynienia. Jesteś moim przyjacielem, Billy. ale rodzinę stawiam na pierwszym miejscu. Zamilkł, żeby wysłuchać odpowiedzi. Жаловался мне на среднего брата, взрослого человека, что тот отстал от жизни. Ему ответил, ну, я тогда вообще динозавр. Детям рассказывать о любви мужчины и женщины бесполезно. Они вас победят... Cześć! Ojciec cisnął słuchawką o widełki i zaczął coś gniewnie mamrotać. Przebiegłam na paluszkach do mojego pokoju. A więc taką strategię przyjął Billy. Żeby zemścić się na Edwardzie, potraktowałam Jacoba jak zabawkę, aż miał dość moich gierek i pokazał mi drzwi. Dziwne. Sama obawiałam się, że tak to mogło zostać odebrane, ale po tym, co powiedział mi Jacob pod koniec naszej rozmowy, już tak nie uważałam. Gdyby chodziło tylko o szczeniackie zauroczenie... Nie, sytuacja przedstawiała się o wiele poważniej. Skoro Billy zniżył się do oskarżania mnie o rozkochanie w sobie jego niewinnego syna, мужа в рассадку, кроме как воевать и убивать. Получается, служили себе люди, воевали понемногу. И вдруг пошла сильнейшая угроза их будущему. В смысле, армия странным образом распалась, и дальнейшие жизненные планы стали накрываться подозрительно знакомым волосатым объектом. В стране какая-то революция приключилась, и что этим гражданским спокойно не жилось? Появились непонятные комиссары, кто это вообще? Организовались противоречащие здравому армейскому смыслу солдатские комитеты, это же пипец! И не просто организовались, а еще и принялись в открытую командование вертеть на натруженных крестьянских буях. Да тут любой взвоет. Вот и побежали офицеры туда, где все привычно, то есть где Никину. А потом те же поручики или штабс-капитаны с легкостью соглашались на должность отделенного командира, лишь бы вокруг была привычная армейская обстановка. И политические пристрастия здесь особой роли не играли. Главное, чтобы присутствовала хоть какая-то определенность и перспективы. Это позже, когда пойдет взаимное озверение и непримиримость, для них пути назад не останется. А сейчас для офицерства еще ничего не решено. Тем более, что на переговорах будет озвучено решение о формировании регулярных частей Красной Армии. А там уже посмотрим, что к чему. Во всяком случае, у служивых нормальный выбор появится. Мне вдруг неожиданно вспомнились события моего 91-го. Тогда ведь тоже, как ни крути, революция приключилась. Только буржуазная. Но вот ни армия, ни милиция в ней практически не участвовали. И не надо тут трындеть, что у господ офицеров была честь с нимбом над головой и хрустом французской булки, а у товарищей офицеров была лишь бутылка водки и... Это логика! Для шестого чувства нет ограничения во времени, ответ приходит сразу. А вот логике всегда нужно время. Ум, как собака, которую с поводка спустили, бегом лезет во все кусты и радостно тащит тебе какую-нибудь дрянь. Слушай аналогии, что комитеты нерожавших матерей по своей деструктивности вполне можно было приравнять к нынешним солдатским комитетам. Но основы не были затронуты, поэтому все прошло мирно. А теперь представьте, что демократы, захватив власть, объявляют Врагов в мире у нас больше нет, поэтому армия распускается. Поэтому будут созданы истинно демократические отряды самообороны. А Поймите, я не против ума, не против интеллекта. Логика нужна, но ситуация такова, что спящий человек имеет колоссальную невостребованную интуицию. Он сам себя наказывает за то, что он спящий. Тут бы армия и поднялась. Еще бы! Какие-то непонятные мудаки кусок изо рта вырвали и профессии лишили. Поднялась бы далеко не вся, но даже если несколько командиров дивизий или армий отдадут приказ, то буча получилась бы знатная. И там бы все покатилось, как снежный ком. А после пролития крови пути назад ни у кого бы не осталось. Вот как здесь сейчас и происходит. Только демократы учли опыт большевиков и постарались силовиков вообще никак не трогать. Поэтому, к добру ли к худу, в конце XX века обошлось без второй гражданской. Расклад по 14 аркану «Алхимик». Расклад очень серьезный. Он позволяет узнать важную информацию. Мы с вами говорили на тему... И чужими советами и мнениями. Вы хотите от меня услышать рецепт, который решит все ваши проблемы? Не существует такого рецепта. Как стать лучшим рыбаком, как стать золотой женой, как стать великим руководителем. Все слип... Склад по 14 аркану, который называется «Алхимик», позволяет определить оптимальный способ магического воздействия решений, но никто не хочет мыслить. А за готовые продукты надо платить. Все, что вы хотите получить без труда, оплачивается одной валютой. Она называется свобода. Вы становитесь рабом обстановки, рабом ситуации, рабом материальной нужды. Рабом во всем. Не надо печалиться, потому что... Определить, каким образом можно эту ситуацию изменить. Если вы принимаете решение каким-то волшебным, магическим образом воздействовать на ситуацию, как это должно происходить и получаться – как сделать так, чтобы действительно произошла трансформация? Можно выбрать неправильный ритуал, провести его в неправильное время, допустить ошибки в выполнении и в итоге сделать все с точностью да наоборот. Получить по рукам, получить абсолютно противоположный эффект, и не факт, что будет возможность все исправить. По мне, так это очень важный момент. Поэтому всегда нужно знать, как воздействовать. Может это видеть, слышать, чувствовать. Может, информация будет приходить через ясновидение, и вы будете разбираться с тем, как действительно все это происходит. Но если вы сделаете расклад и проверите, с вас не убудет. Наоборот, вы получите больше информации о том, как изменить ситуацию правильным образом. Мы всегда можем идти по разным дорогам. Вспомните, у камня стоял Иван, и на камне было написано, что можно пойти налево, направо и прямо. Мы можем пойти любой дорогой, и только на одной нас поджидают препятствия, на другой – смерть. А третья действительно идеальна для прохождения испытания, для решения задач. Так вот, этот расклад позволяет определить, как решить ситуацию максимально правильно. Он показывает, как с помощью магии можно решить ту или иную проблему. Дать понять, с чем из незримого работать, каким инструментом пользоваться, на что ориентироваться – это, грубо говоря, расклад на предстоящее воздействие. И именно он отличает профессионала от недоучки. Чем? Очень часто, когда вы видите в раскладе негатив, что вы делаете? Говорите, что нужно его снимать. Это неправильно. Нужно сделать расклад с вопросом, каким образом лучше всего проработать в ситуации наличие негатива у этого человека. Узнать, существует ли оптимальный способ воздействия на ситуацию – и посмотреть, можно ли с ней работать, снимать это воздействие, убирать этот негатив, и если можно, то каким образом. Существует огромное количество негативных программ и их разновидностей. Если коротко, мы знаем порчу на любовь, достаток, здоровье, смерть, успех, удачу и так далее. Все они разные. Существует такой закон. Точка входа и выхода всегда одинаковы. Испортили водой, исцелять надо водой. Землей нужно исцелять землей. Испортили на перекрестке, исцелять нужно на перекрестке. Чтобы выйти из этой ситуации, нужно через ту же точку вытолкнуть эту программу. И тем самым мы отматываем пленочку назад и в том же событии через то же место исправляем. Тогда есть уникальная возможность наш организм, наше сознание, подсознание исцелить полностью. Сделать так, чтобы оно автоматически забыло обо всех этих воздействиях. Тогда негатив легко разрушится, легко вернется в места для отработки, и все будут счастливы. Конечно, кроме черных магов, которые будут разводить руками и не понимать, как такое произошло. Так вот, этот расклад позволяет определить достоверно, каким воздействием в этой ситуации надо работать. Более того, этот расклад может пригодиться и тем, кто сумеет разрулить ситуацию без магии, но с разумным подходом кто сумеет трансформировать ее за счет тонких и продуманных... Скажу, как с ними справиться. Значит, внимательно слушаем и запоминаем. Рецепт номер... Как правильно сделать, как правильно совершать действия. В любом случае объектами анализа должны быть люди как минимум третьего уровня развития, третьей касты. То есть люди-воины, которые занимаются собой и своей жизнью. Этот расклад, который усиленно о чем-то думает. Согласитесь, что очень похоже на фразу «морда просит кирпича». Возможно, вам надо отказать, отвязаться от этой работы, потому что так тоже приходит жизненная проверка, возьметесь ли вы за работу. Порой нужно отказать. Этот расклад применяется для анализа всех ситуаций, решение которых основано на внутренних, душевных или оккультно-мистических способностях человека. Выполнение этого расклада для других целей может быть недостоверно. И вот еще один момент. Напоминалка касательно того, почему ваши расклады могут быть с большим сбросом и недостоверны. Если вы вдруг забыли, на какие вопросы отвечает расклад, разложили, например, расклад по 15 аркану, но не на вопрос взаимоотношений или на людей, между которыми нет никакой связи, никаких зависимостей, никаких отношений. Есть определенные нюансы, которые помогают настроиться и аккуратно выхватить информацию, притащить ее и анализировать. Очень важно, чтобы вы эти нюансы соблюдали. Итак, давайте посмотрим сам расклад и то, каким образом он трактуется. На карте 14-го аркана изображен ангел – он изображается в раскладе картой Большого Аркана. Она здесь одна. Карта пока... Только вы начнете привыкать к такому действию, придумываете новое, непривычное, например, правой рукой... Рис... Каким арканом работать? Показывает ваше необходимое внутреннее состояние для того, чтобы вы могли ситуацию клиента решить. Карта отвечает на вопрос, как нужно работать. Над картой Большого Аркана мы видим карту масти мечей номер один. Это так называемая аджна ангела, то есть диадема, которая светится у него во лбу. Вот она изображается мастью мечей. Карта показывает на то, откуда брать энергию для решения ситуации. Она, как навигатор, показывает, где брать силы, что будет способствовать вашей будущей магической работе. Это такой усилитель. Это может быть еще источник энергии, как некий помощник. У ангела есть два крыла. Крылья всегда изображаются мастью жезлов. Помните, в 15-м аркане крылья Бафомета тоже были картами масти жезлов. Здесь то же самое. Так вот, левое крыло – это карта, говорящая о том, что существуют некоторые способы решения этой ситуации. Они сложные, не факт, что они принесут мгновенный результат, но они могут принести результат, если вы ими поработаете достаточно сильно, активно. Карта так и называется «Доработки в этой ситуации». Что можно докрутить, усилить, улучшить для того, чтобы доработать ситуацию? Правое крыло – масть жезлов номер два, карта, которая говорит, какие способы решения данной ситуации могут помочь даже без особых усилий. Это какие-то помогающие факторы, сопутствующие, помогающие ситуации, которые могут полностью поменять видение и решить его. Теперь посмотрим четыре нижние карты в этом раскладе. Начнем с первой. У ангела в руках два кубка. Один серебряный в левой руке, в другой золотой кубок или золотая чаша. Так вот, серебряная чаша, первая карта масти кубков, говорит о том, какие эмоции, желания, страсти – Стремления или ощущения могут помочь провести воздействие, помочь трансформировать ситуацию. Соответственно, вторая карта кубков – золотой кубок. Она говорит о тех эмоциональных переживаниях клиента. Это могут быть страсти, ощущения, которые могут помешать. И мы тем самым можем сбалансировать, гармонизировать себя эмоционально и пропустить через себя эту работу. Тогда будет максимально комфортно. Масть кубков номер 3. Карта изображает реку, в которой одной ногой стоит ангел. Река говорит об эмоциональном фоне, но вокруг, о внешнем эмоциональном фоне. Это какой-то общий, обычный эмоциональный фон энергии, который явно будет мешать в решении проблемы, в достижении целей. Их тоже важно сразу понять, чтобы компенсировать. Если в этой позиции выпадает карта придворного аркана – Вполне возможно, что она говорит о конкретном человеке. Осталась одна карта, которая называется «Осока у реки». Это трава, которая растет. Говорит о том, что человек живет в социуме, и в нем есть какие-то привязки, внешние факторы. Так вот, карта говорит о том, что абсолютно никакие внешние факторы, препятствия, проблемы или задачи, абсолютно ничто не может вам помешать в выполнении этой задачи. Однако, если этот мешающий фактор будет долго проявляться, вы долго будете бездействовать, то рискуете потерять эту работу, ситуацию, где вы смотрите это измерение. Это так же, как и в раскладе по 18-му аркану. Могут быть препятствия и проблемы, решение которых связано с работой в социуме. Это внешнее окружение. Это могут быть друзья, враги или вообще знакомые люди. Но это те, кто обязательно мешает. Пример расклада. Сделаем пример расклада, после чего я объясню, как его правильно трактовать. У вопрошающей есть подозрение на то, что на ней негативное магическое воздействие. Представим, как если бы у нашей вопрошающей было негативное энергетическое воздействие, сделанное ей во вред. Как бы тогда нужно было его снимать? Такой вот вопрос. Мы представляем, что оно есть, и спросим о том, каким образом все это дело убирать. Просим вопрошающую настроиться, ровно, спокойно сидеть и думать о вопросе. Действительно, на ней есть магическое воздействие. Расклад был почти готов, оставалось вытащить лишь карту кубков номер 3, но вместо этого я вытащил еще более 10 карт сброса. О чем это говорит? Есть некий блок, из-за которого расклад завис на третьей карте, внешний эмоциональный фон, который явно будет мешать в решении проблемы. До конца не смогли увидеть эту карту, но тем не менее она появилась. Для начала я расскажу о том, как правильно читать расклад. Вначале следует посмотреть на карту ангела. В данном случае это карта 21-го аркана. Нужно определить, какой энергетикой необходимо воздействовать на эту ситуацию. 21-й аркан – это православное христианство. То есть действительно этой энергией можно изменить ситуацию человека. Мы спрашивали о том, как если бы воздействие было с целью узнать, каким методом решать вопрос с воздействием. Метод нам подсказало православное целительство. Значит, именно таким методом и была сделана порча. После того, как мы посмотрели на карту старшего аркана, нам необходимо проанализировать карту мечей, аджну ангела. Это в данном случае рыцарь мечей. Затем посмотрим серебряную чашу. Это масть кубков номер один. В данном случае это карта девятки кубков. Затем правое крыло, паш жезлов в этом раскладе. Такая получается комбинация. Когда мы анализируем эти три карты, мы делаем вывод о том, что в судьбе и духовном мире человека будет помогать решить ситуацию. Какие энергии еще можно задействовать, на что можно опираться в себе и своем сознании. Давайте по порядку. Аджна Ангела, рыцарь мечей, говорит о том, что для того, чтобы решить эту ситуацию, нужно обратиться к мужчине. Карта рыцаря мечей – это еще карта энергетического удара. Лежащий горизонтально меч обозначает на карте стремительный энергетический удар, то есть нужно провести энергетическую коррекцию. Рыцарь – это большая карта. Значит, необходимо провести очень сильную работу, Стремительно, сильно, быстро ответить на этот негатив. Следующая карта – масть кубков номер один, девятка кубков. Это помогающие чувства, стремления, страсти, эмоции, ощущения. Девятка кубков говорит о том, что вопрошающая находится в состоянии счастья. Теоретически счастлива, но теоретически. И этот позитив максимально вытаскивает вопрошающую из этого негативного состояния. Это может говорить о какой-то скуке или состоянии, когда вроде все хорошо, есть результаты, но такое ощущение, что все это может в один прекрасный момент остановиться. Так вот, здесь нужно развить в себе чувство «я действительно счастлива, живу здоровой, прекрасной жизнью», и в любой момент вся гадость обязательно прекратится. А если я еще что-то сделаю для того, чтобы решить эту ситуацию, она полностью будет закончена то есть нужно быть максимально позитивно настроенной. Карты напоминают, что решение в ситуации есть. Третья карта, которую надо проанализировать, это Паш Жезлов. Он говорит о способах решения подобных вопросов. Показывает, какие способы решения данной проблемы могут помочь даже без особых усилий. О том, какие попутные ситуации, помогающие решить проблему, здесь есть. Вопрошающая может забеременеть, может влюбиться – это поможет отсечь от себя эти энергии. Можно начать какую-то новую работу, заняться новым творчеством, хобби, полностью отвлечь себя от всех энергетических расприй. Но также карта говорит о том, что можно попросить помощи у мужчины. Еще одна карта в этом раскладе об этом говорит. Заняться какой-то любимой работой, любимым делом. Это принесет без особых усилий результаты. Когда мы проанализировали эти три карты, смотрим на правое и левое крыло, карты жезлов, и сравниваем. Именно эти карты указывают возможные варианты развития событий. И левое крыло – это королева жезлов. Те способы решения данной ситуации, которые возможны при достаточных усилиях. Что здесь показано? Сидящая дама – это вопрошающая. Она сидит на троне с закрытым ртом и с жезлом в левой руке. Колода Таро отражений. Это значит, что женщина не проявляет никаких активных действий, сидит пассивно. Что значит усилить, доработать, проработать ситуацию. Это значит либо отдать приказ, она же на троне, может командовать, или попросить, то есть сделать пассивное действие. Либо вставать с трона и работать самой, самой разбираться во всех ситуациях. Но, возможно, эта карта еще может символизировать женщину, к которой обращалась вопрошающая – Возможно, она не доработала ситуацию, не смогла это сделать. Либо потому, что сидела и ничего не делала, либо потому, что не хватило сил. Карта говорит о нехватке. Недостаточно работы одной лишь женщины. Когда мы проанализировали эти две карты, мы начинаем проводить анализ всех негативных аспектов. Начинаем анализировать карты кубков номер 2, номер 3 и карту любого малого аркана – Асоку нужно выяснить, от чего человек должен отказаться перед началом работы по решению в его ситуации, в чем должен быть особенно осторожен. Золотая чаша, масть кубков номер два, здесь выпадает пятерка кубков. То есть это какие-то эмоциональные переживания, ощущения, чувства, которые могут мешать избавиться от этого негатива. На этой карте мы видим женщину, королеву, которая бросает монету – у меня в раскладах карта обозначает фразу «откупиться от мертвецов». Возможно, целитель, с которым прежде работала вопрошающая, попросил ее сделать пожертвование. Возможно, она не хочет больше тратиться на решение этой проблемы, не желает откупаться. Это чувство препятствует. Это чувство привязанности, и в принципе, если мы вернемся к тому, что это пятерка кубков, то душевного, эмоционального стресса, кризиса и депрессии – это может мешать. Это не значит, что оно человеку помешает, но может. Вопрос в том, что выберет человек, потакать этому либо нет. Следующая карта... В этом настроении. Если вы сохраняете это настроение, путь ваш будет значительно короче. Часть капризы, ревность снаружи, от людей, вовне. Либо это чувство, вселяющееся в человека капризности, отвлеченности – то есть можно уйти в любовь, любить всех, уйти в отношения и забить на все эти негативы. На карте изображен паш, который поднимает. Это может говорить о том, что ощущение, чувство «я победил» ложно. Оно может помешать справиться с ситуацией. Когда человек упертый, он думает «нет, все хорошо, на него ничего не воздействует, с него все сняли». Баба Клава же сказала, что сняла, а значит сняла. А сам человек при этом чувствует недомогание – также, например, проверяет, а выходит, что нет. Ложное, ошибочное чувство действительно может мешать. Также это может быть романтизм. Можно уйти в романтику, в любовь, чувство прекрасного и проигнорировать ситуацию. Наверняка вопрошающая это умеет. Также это могут быть капризы со стороны ребенка, еще каких-то людей. Эта карта может говорить о том, что человек потакает этим капризом может включаться в эти внешние эмоции окружающих людей. И это тоже будет мешать, отвлекать человека от работы над самим собой. Завершающая карта – это двойка пентаклей. Она выпала в позиции любого малого аркана. Это осока у реки, изображенная на карте 14-го аркана. Это помехи от социума. Карта показывает внешние препятствия, проблемы в решении ситуации, которые создаются социумом. Что хочет социум? Он играет с деньгами, либо окружающие люди все время требуют денег, либо вопрошающая все время сама их тратит, либо социум заставляет работать. Это какие-то взаимоотношения с деньгами, не очень большие, не очень объемные, не очень существенные, но почему-то они вопрошающую отвлекают от работы над собой. Например, сегодня нужно поехать купить продукты, заплатить за газ, заправиться, помыть машину, сходить в салон. В итоге день кончился, насыщенный доверху, и там и сям человек заплатил денег, и много где еще надо заплатить, еще какие-то моменты, капризы от социума. Все по кусочку от человека откусывают. В итоге пирога нет. Вот такое состояние может транслировать карта. Сейчас мы рассмотрели все препятствующие факторы, которые могут мешать вопрошающей проработать ее ситуацию. Если она хочет, чтобы эта ситуация решилась, необходимо ею заниматься. Расклад позволяет увидеть общее положение дел. Он показывает все факторы, которые есть в ситуации, если вы хотите ее менять. Здесь мы увидели те обычные жизненные факторы, которые человеку нужно устранить, проработать для того, чтобы жизнь нормализовалась. Ведь каждый из нас заслуживает счастья просто по праву рождения. Просто потому, что вы человек. Поэтому, осознавая все эти факторы, человек может не просто сделать какое-то воздействие, а наладить свою жизнь качественным образом. Это очень важно. С помощью этого расклада можно задавать вопросы следующего характера. Каким магическим образом у меня максимально хорошо получится привлечь в свою жизнь желаемое? Что мне нужно сделать, чтобы привлечь в жизнь любовь? Это могут быть дети, здоровье или вы хотите справиться с болезнью то есть совершенно любой вопрос, не только что делать, если есть негативное воздействие, а любая ситуация, которая требует энергетического воздействия. Вы можете с помощью расклада по 14 аркану ее transformować. Wzięła głęboki wdech, jakby chciała się uspokoić. Odrzuciła Tom na bok, a sama przekręciła się na plecy. Podciągnęła rękawy, wystawiając skórę przed ramion na działanie słońca. Dlaczego miałaby zareagować w taki sposób na dobrze znaną sobie fabułę? Kolejna tajemnica? Westchnąłem. Leżała teraz nieruchomo. Tylko raz podniosła rękę, by odsunąć kosmyk z twarzy. Włosy otaczały jej głowę jak kasztanowy wachlarz. Po chwili znów znieruchomiała. Leżąca w słońcu Bella tworzyła niezwykle kojący obraz. Odzyskała pogodę ducha. Jej oddech zwolnił. Po kilku długich minutach zauważyłem, jak poruszają się jej wargi. Mamrotała coś we śnie. Poczułem ukłucie wyrzutów sumienia. To, co robiłem w tym momencie, nie było może dobre, ale z całą pewnością nie zaliczało się do kategorii takich okropieństw jak moje nocne prześladowania. Zresztą teraz nawet nie wkroczyłem na jej teren prywatny. Drzewa wyrastały z sąsiedniej działki. Ale wiedziałem, że gdy zapadnie noc, nadal będę robił to, co robiłem. Mimo wszystko pragnąłem znaleźć się blisko niej. Zeskoczyć bezszelestnie w krąg spowijającego ją słońca tylko po to, by być obok. Słyszeć jej szept tak, jak gdyby był adresowany do mnie. Jednak to nie moja wątpliwa moralność. Держим восторг, держим. И снова включаем злость. Гады, сволочи, премии лишили. Да я вам в чай... Co się stanie, gdy wejdę w promienie słoneczne? Wystarczało, że w cieniu moja skóra wydawała się kamienna i nieludzka. Маятник. Затем успокаиваемся, создаем внутри себя полный штиль, спокойствие. Спокойствие. I tak dzieliły nas różnice nie do pokonania, wyjątkowo bolesne nawet bez widoku naszych ciał. Czy mógłbym być jeszcze bardziej groteskowy? Wyobrażałem sobie jej przerażenie, gdyby się obudziła i zobaczyła mnie siedzącego tuż obok. Mmm, jęknęła. Przywarłem do pnia, chowając się w cieniu. Mmm, westchnęła. Zje... точку, называемую жизнь. В точке А мы рождаемся, в точке Б заканчиваем наше путешествие на Земле. Ach, Edmund? Przypomniałem sobie miejsce, w którym... Kto by чего не говорил, опираюсь на ту информацию, на те факты, с которыми сам столкнулся как заведующий... Była wzmianka o Edmundzie Bertramie. Ha, a więc Bella wcale nie śniła o mnie, co z goryczą sobie uświadomiłem. Отсутствует, друг мой. Верите или не верите, мне начихать. Для себя я это знаю точно. Aż to wy... Sny Belli dotyczyły postaci literackich. Może od zawsze tak było, a zamiast mnie pojawiał się w nich Hugh Grant z fularem pod szyją. To tyle, jeśli chodzi o moje zadufanie w sobie. Z ust Belli nie wydostało się już żadne zrozumiałe słowo. Popołudnie minęło, a ja patrzyłem znów bezradny, jak słońce chowa się nisko za horyzontem, a ku leżącej na trawniku Belli pełzną cienie. Pragnąłem je odepchnąć, ale oczywiście dookoła nieodwołalnie zapadał zmrok. Gdy zniknęły promienie słoneczne, jej skóra wydała się zbyt blada, wręcz kredowa, zaś włosy pociemniały na tle jasnej twarzy. Wyglądały niemal jak kruczoczarne. Przyglądanie się temu budziło we mnie grozę. Miałem bowiem wrażenie, że patrzę na spełniającą się wizję Alice. Jedynym, co wytrącało mnie z tej koszmarnej iluzji, były silne uderzenia serca Belni. Ten dźwięk trzymał mnie przy zdrowych zmysłach. Ogarnęła mnie ulga, gdy jej ojciec wrócił do domu. Gdy dojeżdżał na miejsce, słyszałem zaledwie niejasną złość, coś dotyczącego pracy, a także oczekiwanie połączone z głodem. Zapewne miał ochotę na kolację. Jednak jego myśli były takie ciche i skryte, że nie miałem pewności, czy wszystko dobrze zrozumiałem Ребенка, у тех, кто боялся за своих отпрысков, у них чаще дети оставались живыми, здоровыми i продолжали род. Ciekawiło mnie, jak to wygląda u jej matki. Jaka kombinacja genetyczna stworzyła tak wyjątkową osobę, jaką była Bella. Dziewczyna obudziła się gwałtownie, usiadła sztywno, gdy na bruku rozległ się chrzęst opon samochodu jej ojca. Rozejrzała się dookoła, zdezorientowana otaczającą ją ciemnością. Na ułamek sekundy jej wzrok zatrzymał się na miejscu, w którym się ukrywałem, ale zaraz przeniósł się dalej. Charlie? zapytała cicho, nadal próbując dojrzeć cokolwiek wśród rosnących wokół ogrodzenia drzew. Odwróciła głowę w stronę, z której doszedł trzask zamykanych drzwi auta. Szybko podniosła się, zabrała swoje rzeczy i odeszła, zerkając jeszcze przez ramię na las. Przeniosłem się na drzewo rosnące bliżej okna kuchennego i wsłuchałem się w odgłosy płynące z domu słonów. Niezwykle interesująco było porównać słowa Charlie'ego do jego przytłumionych myśli. Miłość i troska do jedynej córki przytłaczały swoim ogromem, a jednak jego słowa brzmiały zawsze szorstko i niedbale. Przez większość czasu siedzieli w komfortowej ciszy. Słyszałem, jak Bella omawia swoje plany zakupowe. Następnego dnia po południu wybierała się do Port Angeles z Jessicą i Angelą, od razu więc zrewidowałem własne plany na ten dzień. Jasper nie uprzedził swoich gości, że mają się trzymać z dala od Port Angeles. Wiedziałem co prawda, że przybyli tu nasyceni i nie zamierzali wybierać się na polowanie w naszej okolicy, ale i tak chciałem mieć oko na Belle na wszelki wypadek. W końcu na świecie było wielu takich jak my. No i jeszcze w grę wchodziły te wszystkie grożące istotom ludzkim niebezpieczeństwa, którymi wcześniej nie zaprzątałem sobie głowy. Bella martwiła się, że jej ojciec będzie musiał sam zrobić sobie kolację i aż się uśmiechnąłem pod nosem, bo to tylko potwierdzało moją teorię, że i Forks przyjęła rolę opiekunki. A potem odszedłem ze świadomością, że gdy ona zaśnie, wrócę tu, ignorując wszystkie moralne i etyczne przeciwwskazania. Tyle, że ja nie naruszałem jej prywatności jak jakiś zboczony podglądacz. Pilnowałem jej dla jej własnego dobra. Nie gapiłem się na nią porządliwie, jakby to robił na przykład Mike Newton, gdyby był na tyle zwinny, by wspinać się na drzewa i mury. Nie, ja nie traktowałem Belli tak obcesowo. Gdy wróciłem do domu... Недостаток знания о себе или о той проблеме, которая есть, или в отношении вашей мечты i cudzych myśli pełnych zdezorientowania, lekceważących, kwestionujących moje zdrowie psychiczne. Emmet przykleił kartkę do poręczy. Piłka nożna na Rainerfield. Przyjdziesz? Proszę. Znalazłem długopis i napisałem sorry pod jego prośbą. I tak beze mnie mieli dwie równe drużyny. Wybrałem się na bardzo krótkie polowanie, zadowalając się małymi, łagodnymi stworzeniami, które niestety nie były równie smaczne jak wielkie drapieżniki. A potem przebrałem się w czyste ubranie i pobiegłem do Forks. Tej nocy Bella nie spała dobrze. Kotłowała się w pościeli, przybierając to zatruskaną, to żałosną minę. Zastanawiałem się, co nie daje jej spokoju. Po czym uświadomiłem sobie, że być może tak naprawdę wolę tego nie wiedzieć. Gdy się odezwała, głównie obrzucała Forks z inwektywami, a co więcej, robiła to ponurym głosem. Tylko raz, gdy szepnęła – wróć, a jej dłoń się otworzyła w niemem błaganiu, poczułem cień nadziei, że może śni o mnie. Następny dzień, ostatni, w którym słońce miało czynić